Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 18, 1967 Itinalaga bilang kauna-unahang obispo ng Diocese ng San Pablo si Bishop Pedro Bantige. Matapos ito ng ilang buwan pagkakatatag sa dioceses na pinagtibay ng Apostolic Letter Ecclesianum Perempla. Ito rin ang naging hudyat ng pagkakahiwalay ng diocese sa Archdiocese ng Lipa. Sa kasalukuyan, si Bishop Leo Drona ang namumuno sa nasabing diocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.